Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, Isus je e, u evanđelju upotrijebio mnoge usporedbe da bi nam predstavio svoju evanđelsku poruku. On se često služi primjerima iz svakodnevnog života, iz tadašnjih društvenih, kulturnih uvjeta da bi izrazio svoju poruku. Ti uvjeti su naravno promjenjivi i danas e, drugčiji pa često sami po sebi ne možemo razumjeti svu dubinu poruke, nego trebamo e, pogledati točno tumačenje e, pojedinih simbola, a današnji odlomak iz Evanđela donosi nam e, jedinstveni slučaj da Isus iznosi pouku na temelju ponašanja ljudi ovoga svijeta. Imamo upravitelja koji ne mari puno za Bože zapovjedi, koji živi kao većina ljudi danas, gledajući samo na svoj probitak i korist. Isus naravno ne želi tome dati e, za pravo, nego ističe upraviteljevu snalažljivost, kako se služi svim sredstvima koja on smatra da su opravdana, da bi tako mogao ostvariti svoj cilj. On je sin ovoga svijeta koji se vodi duhom ovoga svijeta i ako on koji se bori samo za zemaljsko ne štedi truda da bi postigao svoj cilj, koliko više moramo tada mi koji radimo za nebesko iskoristiti sva sredstva koja su nam dostupna da bismo postigli cilj koji je neizmjerno veći. Gospodar poziva upravitelja da treba dati račun za svoje upravljanje. Tu nam je poveznica jasna. Zemaljski gospodar predstavlja našeg e, nebeskog gospodara, svemogućega gospodina Boga koji je nama također dao nešto za upravljanje, dao nam je pojedine talente i sposobnosti koje smo primili. Bog je stvorio ovaj svijet e, raznolikim, nije htio od čovjeka samo napraviti jednu te istu kopiju, stvoriti sve ljude da budu identični, kao u serijskoj proizvodnji, nego je stvorio čovjeka u komplementarnosti, tako da je svakome od nas dao različite darove i sposobnosti koji se međusobno upotpunjuju. Jednome je dao jedne talente, drugome druge, jednome je dao više, drugome manje, no svak, za svakoga od nas gospodin ima određeni poziv, cilj, i smisao koji trebamo na što savršeni način ispuniti. Dao nam je određeno blago, i manje kojim trebamo odgovorno upravljati. Možemo povezati ovo evanđelje s prispodobom o talentima, kako je gospodar jednome dao deset, drugome pet, trećemu pak jedan talent i svaki sluga trebao je umnožiti te talente onaj kome je dano deset isto kao i onaj koji je primio samo jedan. No vidimo što se onda dogodilo da su ona dvojica koja su primila deset i pet to učinili, dok je ovaj sjednim upao u malodušje i mislio da ono malo što je primio i onako ništa ne vrijedi, pa je taj svoj talent zakopao a prva dvojica su primjela nagradu za svoju vjernost, dok je treći bio osuđen. Svakome od nas Bog je dao određeni poziv, nekoga poziva na posvećeni život u kleričkom ili redovničkom stazežu, drugoga poziva na obiteljski život u braku, trećega pak da živi neoženjen, posvećenim životom u svijetu. Doista neki pozivi imaju E, veće dostojanstvo od drugih, ali zato i veću odgovornost. Nekima Bog u tom smislu daje više, ali će zato od njih više i tražiti. No on od svakoga traži nešto i što god gospodin zahtjeva od nas, dužni smo to ispuniti kao što svaki organ u našemu tijelu ima svoju važnost, neki organi su istaknuti i vidljiviji, dok su neki skriveni, ali opet e, obavljaju važnu i neizostavnu ulogu. Tako je i u Kristovom otajstvenom tijelu u njegovoj crkvi. Krist je u crkvi uspostavio hijerarhiju, svojim apostolima dao je vlast i poslanje da upravljaju crkvu, da naučavaju, e, da posvećuju Boži narod, e tu vlasti poslanje naslijedili su od apostola biskupi, a dioništvo u tom poslanju imaju i svećenici kao pomoćnici biskupa koji se postavljaju za pastire. A s druge strane, lajci opet imaju poslanje da djeluju u svijetu, u onim područjima, na onim mjestima u onim krugovima ljudi do kojih svećenici ne mogu doći, da tako svjedoče evanđele da bi priveli duše Kristu. I zato je svatko od nas pozvan pridonijeti u širenju kraljevstva Božeg ovdje na zemlji prema svojim mogućnostima i sposobnostima. Svatko može na svoj način pomoći bilo oko onih fizičkih, materijalnih stvari i poslova. Recimo, oko uređenja ili održavanja kapile ili pak oko onih intelektualnih poslova, oko pripreme e, literature, tiska, informiranja, a onda svakako onaj duhovni dio gdje je svatko bez iznimke pozvan moliti, prikazivati žrtve za naš apostola za obnovu katoličke vjere, Svatko od nas je dakle primio određene darove, sposobnosti, e, talente kojima se trebamo poslužiti razborito, mudro, odvažno za širenje kraljevstva Božjega. Blaženi Alojzije Stepinac je kao e, nadbiskup u vrlo kratkom vremenu osnovao na području grada Zagreba čak 14 župa. Ostvario je pothvat koji se mnogim skepticima činio nevjerojatnim zbog tada skromnih materijalnih uvjeta, no naš blaženik znao je da radi na slavu Božju za cilj e, koji je u interesu spasenja duša, te da zato Bog e, mora i želi svojom providnošću podupreti njegova nastojanja. Sveti Maksimilijan Kolbe razvio je također jednu nevjerojatnu apostolatsku aktivnost tiskanjem časopisa i materijala za vojsku bezgrešne. Osnovo je dva ogromna samostana zapravo grada u Poljskoj i Japanu koji su bili posvećeni bezgrešno gdje su živjeli redovnici i na taj način e, pokazao kako se u radu za kraljestvo nebesko mogu ostvariti E, nevjerojatne stvari gledano našim ljudskim očima samo ako imamo pouzdanja u snagu Božje milosti i providnosti. Sveti Maksimilijan pokazao je što to doista znači truditi se oko kraljevstva nebeskog onoliko i s onom domišljatošću i nalažljivošću kao što to čine ljudi ovoga svijeta za svoje zemaljske interese Odvažimo se zato i mi, dragi vjernici, da učinimo nešto znamenito za širenje kraljevstva Božjega, da radimo na ostvarenju toga cilja, jer gospodin to od nas očekuje, očekuje od nas da uložimo sve naše snage za njegovu čast i slavo, da vjerno upravljamo onim posjedom koji nam je on dao i da donesemo ploda za širenje njegova kraljevstva Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.